Ստեփանակերտն է խոսում։ Գրեթե 1 դար է ինչ այսպես է ձեզ ողջունում Արցախի հանրային ռադիոն։ Արցախում ռադիոն սկսել է գործել անցյալ դարի 20-ական թվականներից։ Աստիճանաբար ռադիոյի հնարավորությունները մեծացան ու այն ավելի հասանելի դարձավ։ Այսօր Արցախի հանրային ռադիոն կարող եք ոչ միայն լսել, այլև դիտել ու կարդալ։ Այս ռեպորտաժով կփորձեմ պատմել ձեզ մեր առօրյայի մասին եւ ինչու՞ չէ բացահայտել որոշ հետաքրքիր փաստեր ու գաղտնիքներ։ Թե ով է առաջինը գալիս ռադիո, կոնկրետ ասել չեմ կարող, բայց կարող եմ ենթադրել, որ կամ մեր հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանն է, կամ էլ Բարի լույսի հաղորդավարները։ Դե ինչպես հասկացաք, հանրային ռադիոյի եթերը սկսում է Բարի լույս Արցախ ծրագիրը։ Արցախում ժամը 8-ն է։ Առավոտը բարի է Արցախի հանրային ռադիոյի հետ։ Բարի լույս Արցախ Բարի լույս Արցախ, մենք սիրով ողջունում ենք մեր բոլոր ռադիոլսողներին 102 եւ 3 հաճախականությամբ։ Ողջունում ենք բոլոր այն մարդկանց, ովքեր օրը սկսում են Արցախի հանրային ռադիոյի հետ եւ իհարկե բոլորիդ մաղթում ենք հաճելի օր եւ իհարկե բարձր տրամադրություն այս ամենում Արցախի հանրային ռադիոն կունենա իր նշանակալի ներդրումը։ Բարի լույս Արցախ։ Բարի լույսի եթերում դուք կարող եք լսել օրվա հետ կապված հետաքրքիր փաստեր, ճանոթանալ օրվա աստղագուշակին, լսել տարբեր ժանրի երաժշտություն։ Բարի լույսը հաճախ նաև հյուրեր է ունենում։ Ժամը 8:30-ից աշխատանքն է սկսում Արցախ լրատվականը։ Ստեփանակերտն է խոսում հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում աշխատանքն է սկսում Արցախ լրատվականը, աղավարում Ասպրամ Ավանեսյանն է բարև ձեզ։ Առաջին թողարկումից հետո Արցախ լրատվականը եթերում է լինում ուղիղ ժամերին։ Ժամը 13-ին ամփոփ, իսկ ժամը 18-ին մեր հիմնական թողարկումներն են, ժամը 17-ին ռուսերեն լուրերը։ 8:30-ից մինչև 18:00-ն հանրային ռադիոյի եթերում հնչում են թարմ ու հրատապ լուրեր։ Լրատվական թողարկումների ընթացքում հնչում են նաև տարբեր հիմնախնդիրների մասին ռեպորտաժներ ու քաղաքական մեկնաբանություններ։ Արցախ լրատվականի եթերում վերջերս նոր ձայն է ավելացել։ Մեր թիմին է միացել մասնագիտության պատմաբան միջազգայնագետ Դավիթ Եղիազարյանը։ Պատմում է ինչպես է հարմարվել ռադիոյի աշխատանքին ու տեմպին։ Ամբողջ թիմը ինձ առաջին օրվանից օգնել է ճիշտ հարմարվել, հա, ռադիո թե լրագրությանը, թե հաղորդավարությանը։ Սկզբնական շրջանում բնականաբար մի փոքր ավելի անսովոր էր, քանի որ որպես այդպեսին ոչ հաղորդավարությամբ է զբաղվել, ոչ հիմնական լրագրությամբ եւ կային առանձնահատկություններ աշխատանքի մեջ, որոնց այդքան էլ ծանոթ չէի, այդքան էլ հարմարված չէի, բայց ընթացքում քիչ-քիչ ավելի մասնագիտանում եմ այս գործի մեջ, կարծում եմ ժամանակի ընթացքում ավելի որակյալ կոնտենտ կսկսեմ տալ։ Դավիթը աստիճանաբար ներգրավում է նաև ուղիղ եթերներում, ասում է, այստեղ պատասխանատվությունը շատ ավելի մեծ է։ Ուղի եթերը բնականաբար մի փոքր տարբերվում է ուղակի ռեպորտաժից, որովհետև չի կարելի սխալվել, որովհետև պետք է այդ նյութը ավելի ըմբռնելի, ավելի արագ ու ավելի ճիշտ մատուցել։ Եվ ըստ դրա հա կան առանձնահատկություններ, բնականաբար մինչև բուն ուղիղ եթեր մտնելը ուղիղ եթերին մոտ պայմաններում, հա, ասենց ասած դաշտային պայմաններում, մարտականին մոտ պայմաններում բավականին երկար մոտ ամիս ամիս ու կես աշխատել ենք, ինչև գրեթե լիարժեք արդեն ուղիղ եթերին համապատասխանող խոսք է դարձել եւ ելի փորձում եմ ընթացքում էլ աշխատում եմ թե կարդալու տեմպի, թե նրբերանգների ճիշտ շեշտադրման վրա։ Նու հուսով եմ մարդիկ չեն խորշում իմ ձայնից եթերում եւ հույս ունեմ որ ավելի ընթացքում ավելի հաճելի կդառնա դառնա ինձ լսելը ուղիղ եթերում։ Հանրային ռադիոյի եթերացանկում այսօր երկու տասնյակից հավել հաղորդումներ կան։ Ժամանցայինից մինչև քաղաքական մեկնաբանություններ, տնտեսական, մշակութային ու հոգևոր հաղորդումներ։ Եթերում դիտակետն է ստուդիայում հաղորդաշարի հեղինակ Արավանյանը։ Շարունակում եք մեր օրյա հրատապ խնդիրների քննարկումը։ Եթերում աշխարհակահական զարգերակն Վերջի մի քանի օրը հագեցած էր տարբեր զարգացումներով։ Ողջույն, սիրելի ռադիո լսողներ։ Ձեզ հետ Տաթևիկ Խաչատրյանն է եւ Մայրիկների անկյունում այսօր խոսելու ենք ատոպիկ մաշկաբորբի մասին։ Եթերում Սպեղանի հաղորդաշարի թողարկումն է։ Հարգելի ռադիոընկերներ, հաղորդման ընթացքում այսօր խոսելու ենք ավելորդ քաշի մասին։ Արցախի հանրային ռադիոն այսօր էլ շարունակում է ունկնդիրների հետ ամենօրյա կապը, հանդիպումը, զրույցը։ Ռադիոյի նոր անձնակազմը ժառանգելով տասնամյակների ավանդույթները փորձում է լինել ժամանակակից լրատվամիջոց։ Իսկ նորությունների շարքից նախորդ տարվա վերջին Արցախի հանրային ռադիոին հատկացվել է նոր հաջողականություն 103 եւ 2։ Շրջափակման պայմանավորված նոր հաջողականությունը դեռ չի գործարկվել, բայց հույս ունենք, որ դա կլինի 2023-ի մեր ձեռքբերումներից մեկը։ Շնորհավոր մեր եւ մեր ունկնդիրների Տիրների տոնը։ Վիկտորյա Սարգսյան, Արցախ լրատվական։